D'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í, um Mikro de Jean-Marie Renau. Léif Radio Ara Nolauschterer, wëllkomm bei eiser 321. Emissioun fir d'Bahá'í. Zeit für Geist ass eng Zäitschrëft, déi véier mol d'Joer zu Lëtzebuerg gedréckt gëtt an déi u méi wéi 3000 Haushalter geschéckt gëtt. D'Thema vun der Mäerz-Editioun befaasst sech mam Glawen an dem opgekläerte Mënsch. Si ass op Däitsch an d'Motto vun der Zeitschrëft ass Gedanke fir eng besser Welt. D'Editeure sinn den Dokter Farah Dustdar, de Farzin Dustdar, den Heng Ries, de Payam Arzani an de Claude Wiltgen. Wann Iech dës Emissioun gefält, da rufft eis un no der Emissioun, ech hunn e puer Abonnementer ze verschenken. Eng am Fong verännert Welt verlaangt an all Beräicher vum Liewen en neit Denken a verlaangt, datt mir och op eng nei Manéier agéieren. D'Zäitschrëft Zeit für Geist, inspiréiert vun de Bahá'í Schrëften, setzt sech mat aktuellen Zäitfroen ausernaner. Si wëllt op dës Manéier an duerch Gedankenimpulser mathëllefen, d'Entwécklung zu enger friddlecher Welt ze fërderen. Fir unzefänken dësen Text aus de Bahá'í Schrëften, Weit alles, wat Iech als Relioun duergeluecht gëtt, suergfälteg op der Wo vun der Vernonft an der Wëssenschaft. Wann et d'Prouf besteet, dann huelt et un, dann ass et d'Wourecht. Stëmmt et awer net domat iwwereneen, da weist et zeréck, dann ass et Onwëssenheet. Et héiert ee vill Leit, déi iwwer de Verfall vun der ëffentlecher Moral kloen, Mir liewen an engem Vakuum vu Wäerter, an dëse Vakuum hëlt stänneg zou. Zur gläicher Zäit wiisst de Wonsch, sech nees zeréckzebesënnen op moralesch Wäerter. Mir sichen dach iergendwéi no geeschtege Prinzipier, Reegelen, déi eis hëllefen an enger Welt, déi sech séier verännert, enger Welt, déi onsécher ass. An an esou enger Welt ass et grad néideg, Halt an Orientéierung ze fannen. Wäerter sinn awer net nëmmen individuell Moosstief. Wäerter solle fir jidderee gëllen. Wäerter sollen d'Zesummeliewe vum Mënsch mat géigemsäitige Vertrauen, Wäermt a Sënn erfëllen. Et ass eréischt, wa mer mat anere Mënschen zesumme sinn, dass mer zum Mënsch ginn. Mir sinn een op den aneren ugewisen, ob mer et wëllen oder net. Eis Liewensëmstänn sinn de Moment am gaangen, sech grondleeën ze veränneren. Sou wéi bei der Opklärung an der Industraliaséierung am uechtzéngten an nonzéngte Joerhonnert zum Broch mat der Traditioun an zur Ëmwäertung vun alle Wäerter geféiert hunn, genausou fuerdert eis déi haiteg Globaliséierung an déi doduerch entstane sozial Kris. Mir mussen den ale Katalog mat eise Wäerter nei formuléieren, fir en an e modernt Liewenskonzept ze integréieren. Mir sinn eis bewosst, dass e verstännege Glawen an eng zäitgeméiss Reliésitéit als Begrënnungsquell vun de moralesche Wäerter méiglech an onëmgänglech sinn. An dofir gëtt et an dëser Editioun ëm d'Verhältnis vum Glawen an der Vernonft. Säit Enn vum zwanzegt Joerhonnert erlieft d'Relioun weltwäit eng Renaissance. De Wonsch vum Eenzelnen no spirituellen Erfarungen hëlt zou. an dat ëffentlech Interessi fir d'Thema gesäit ee kloer an de Medien an och a populären Zeitungen. Déi modern westlech Kultur ass awer duerch de Begrëff Säkularisatioun oder Verweltlechung geprägt. Domat ass virun allem den Autoritéits a Bedeitungsverloscht vun de reliéisen Institutioune gemengt. Glawen ass elo eng Privatsaach. An der Gesellschaft ass den Ausdrock dovunner eng Individualiséierung bis hin zu deem, wou de Mënsch alleng ass, mat manner oder ouni Bezéiungen an ouni verbindlech Normen. Et weess een einfach net méi, u wat ee sech hale soll. Méi doriwwer an eiser nächster Emissioun nächst Woch. Duerno d'Maache vu gudden Doten.